ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่16กรกฎาคม2534วันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องทุดงในตอนก่อนได้อมลาบรรดาเทวดาทั้งหลายเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีรุ่นแล้ว แต่เป็นพระอริยเจ้าเนบรรดาท่านพุทธบริษัท บางท่านเห็นว่าเทวดาไม่มีความหมาย นางฟ้าไม่มีความหมายนั่นไม่จริงหรือบางรายก็ไม่รับรองเทวดานางฟ้าซะเลย เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเทวดามีนางฟ้ามีพรหมมีนรกมีสวรรค์มี แต่ว่าบางท่านที่บวชเข้ามาแล้วก็ลืมคำสอนตอนนี้ ที่ว่าตัวเองเป็นศาสดาซะเองสร้างศาสนาใหม่ คัดค้านความมีเทวดาของมีนางฟ้า ถือว่าไม่มีที่สุดในโลก ก็เป็นว่าอาตมาเองก็พบเทวดาพบนางฟ้ามาแล้ว แล้วก็เดี๋ยวนี้พบทุกวันด้วยทำไมต้องพบทุกวันเพราะมันใกล้ตาย ถ้าเราใกล้ตายเราครบเทวดาครบนางฟ้าครบพรหมพระครบพระอรหันต์อย่างน้อยที่สุดเวลาจะตายเราก็เลือกทางไป จะไปสวรรค์หรือไปพรหมโลกหรือไปนิพพาน ตามกำลังของเราที่จะพึงไปได้ถ้ากำลังของเรามีสูงเราก็ไปนิพพาน กำลังอย่างกลางเราก็ไปพรหมกำลังอย่างต่ำแล้วก็ไปไปสวรรค์ ก็รวมความว่าหลังจากนั้นแล้วก็พบเขาเขาหนึ่ง เป็นเขาที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว กลางป่าชัด ป่าก็เป็นป่าเตียงรังตอนข้างตอนตอนโคนโปร่งใบมีตอนยอด เหมือนกับใครเอาเสาเอาเสาไปตั้งไว้แล้วก็เมื่อได้เข้าไปในถ้ำนั้นแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสถานที่น่าอยู่มาก มีความรื่นรมย์ ถ้ำกว้าง ปากถ้ำเล็ก ปากถ้ำเล็กคือว่าไม่เล็กมากนักจะกว้างประมาณสักสี่ศอก สูงประมาณสักหกศอก แต่เข้าไปในบริเวณในถ้ำปรากฏกว้างขวางมาก เป็นที่สำหรับนอนสามที่เป็นแท่นหินแล้วก็มีทานน้ำไหลมีบ่ออาบน้ำมีห้องลับ รับจากหินเลี้ยวซ้ายเข้าไป จะมีฐานเป็นส้วมส้วมนั้นก็มีฐานน้ำไหลถ่ายไปแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำเหมือนกับว่า ถ้ำนี้มีใครมาสร้างเพื่ออยู่ไว้อากาศดีมาก ในเมื่อเข้าสถานที่นั้นเสร็จ วางของเสร็จก็ไม่มีสมบัติมาก มีบาทหนึ่งใบย่ามหนึ่งลูก กดหนึ่งชุด แล้วก็ผ้าสบงหนึ่งตัวผ้าอาบหนึ่งพื้นจีวรหนึ่งตัวสังฆติหนึ่งตัว แล้วก็ผ้ารัดอกหนึ่งพื้นผ้าเช็ดปากอีกหนึ่งพืน มีเท่านี้เองสมบัติอย่างอย่างอื่นไม่มีอีก วันนั่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรึกษาว่าเวลานี้เป็นเวลาใกล้กลางเดือนหกเราจะกลับพักกันเมื่อไหร่เราจะขออยู่ที่ตรงนี้ จะอยู่ที่ตรงนี้จนกว่าจะถึงวันกลับ ทั้งสามองค์ก็ตัดสินใจเห็นพ้องว่าคนจะอยู่ที่นี่ การมาทุดงไม่ใช่มาทุเดิน การเดินไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหาที่อยู่ที่นี้เหมาะสม เสียงสุนัขเห่าหอนก็ไม่ได้ยิน คนเดินได้เห็นก็ไม่มีได้เป็นป่าโปร่งมาก น่าอยู่มาก เมื่อตัดสินใจแล้วก็ถามนายอินทกะ มานึกถึงพระอินทกะทินทกะก็ปรากฏองค์ ถามท่านบอกว่า ถามท่านว่าเวลานี้จะอยู่ที่นี่ดีไหม เขาก็ดีครับ ที่ผมมาเพื่อต้องการให้มาอยู่ที่ตรงนี้ ที่นี้ไกลบ้านมาก สัตว์ร้ายน่ะมีเยอะ ผีร้ายก็มีมากเทวดาที่เป็นตัพานก็มีมากเพราะท่านมากทุกอย่าง ก็เลยถามว่าในเมื่อของร้ายมีมากๆทำไมจะน่าอยู่ ท่านก็บอกว่ามันน่าอยู่ที่เขารับเพราะจะได้มันจะเจริญมรณานุติกรรมฐานเป็นปกติเพราะว่าใช้สกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา เห็นเสือมันมาก็คิดว่าร่างกายเป็นอาหารของมันก็ช่างมันเถอะ มันจะกินร่างกายก็กินไปแต่กินใจเราไม่ได้ ใจเราจะไปสวรรค์ ใจเราจะไปพรหมโลก ใจเราจะไปนิพพานเราตั้งใจไว้ว่าถ้าเสือกัดเมื่อไรไปเมื่อนั้นอย่างนี้จะมีความไม่ประมาทหรือว่าเห็นผีร้ายมาเมื่อไร ก็ตั้งใจนึกถึงบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้เป็นพุทธานุติกรรมฐาน อย่างน้อยที่สุดตายก็ไปสวรรค์ต่อจากนั้นไปก็ตั้งใจ ใช้สมถะบ้างวิปัสสนาญาณบ้าง เคยถามว่าท่านอินทกะมีความรู้มาก เวลานี้ท่านอยู่ระดับไหนท่านอินทกะท่านบอกว่า เวลานี้ผมเป็นพระอนาคามี นี่ท่านเป็นเทวดาท่านกล้าพูด ท่านบอกจริงได้บอกท่านว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีอะไรขัดข้องจะถามท่านได้ไหม ท่านบอกพร้อมจะบอกเสมอ ถ้าอะไรก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยของผมผมพร้อมบอก แต่ว่าท่านที่จะบอกได้มีสี่องค์ท่ามหาราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท้าวเวสสุวรรณก็เป็นพระอนาคามี อีกสามองค์ก็เป็นพระอนาคามีเหมือนกันถ้านอกจากนั้นก็ยังมีพระอินทร์โยมของคุณ ท่านเป็นพระอนาคามีเหมือนกัน ท่านฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบัน คนหรือเทวดาที่เป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีใครโง่เพราะอยู่แค่นั้น ถ้าฝึกฝนกำลังใจของท่านจนทั้งเป็นพระอนาคามี ท่านพร้อมจะบอกแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมชั้นที่แปดที่เป็นต้นตระกูลของท่านท่านพร้อมที่จะแนะนำท่านสามบดีพรหมก็ดีพร้อมจะแนะนำ จะมีพระอริยเจ้าทั้งหลายพร้อมจะแนะนำการอยู่ที่นี่ดีมากหนึ่งเราจะตัดโลภะความโลภได้จากการไม่อยากได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ถามว่าทรัพย์สินคืออะไรท่านบอกว่าชี้ดูนี่ทองคำอันดาดาดไปทั้งหมด ทองคำธรรมชาติดาดาดไปเต็มพื้นที่แล้วก็นี่เพชร ด้านหลังเป็นเพชร ด้านใต้นั้นลงไปเป็นน้ำมัน ถ้าเจาะตื้นจะพบก๊าซ ถ้าเจาะลึกจะพบน้ำมัน เป็นฐานน้ำมันใหญ่ ใหญ่ที่สุดของโลก ต่อไปถ้าคนไทยมีความฉลาดนั่นก็หมายความว่าเลิกโกงเลิกกิ่งกัน มีความฉลาดขึ้นมา มีความรู้ขึ้นมาเราสามารถจะเจาะได้ จะสามารถเจาะน้ำมันใช้ได้แบบสบายๆนี่เพราะอย่างยิ่งทองคำนี่ถ้าเทวดาให้ท่านบอกว่าถ้าเทวดาให้ก็หมายความว่าถ้าคนดีพอที่จะรับได้ เทวดาก็จะเปิดทางให้ เมื่อเทวดาเปิดทางให้ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีทองคำมาก จะเป็นประเทศที่มีแต่ความร่ำรวย ถามว่าเขานี่เขาเรียกเขาอะไร แล้วจะทำอะไรถ้าบอกเราตั้งชื่อกันเองก็แล้วกันมันไม่มีชื่อ ให้ชื่อว่าถ้ำสีฐานคำว่าสีฐานคือเป็นที่ตั้งแห่งมิ่งขวัญความดีนัานการอยู่ที่นี่จะพบแต่ความดี ท่านจะพบครูบาอาจารย์เวลานี้ก็เป็นเวลาข้างขึ้นเันหกอีกสามวันก็ถึงวันวิสาขบูชา วันนั้นตั้งใจให้ดีจะพบของดี เมื่อท่านแนะนำแล้วท่านก็กลับคำว่ากลับของท่านหมายว่าหายไป หลังจากนั้นพวกเราก็อาบน้ำน้ำเย็นสบาย ไม่เย็นมากเกินไป ถ้าต้องการอุ่น น้ำก็อุ่น ต้องการเย็นน้ำก็เย็น เมื่อกับใครเมื่อกับใครมาตั้งเครื่องทำความเย็นความร้อน ความเย็นความร้อนไว้ให้ น้ำใสสะอาดมาก มีบ่อบ่อหนึ่งเขียนหนังสือเป็นภาษาไทยที่ปากบ่อว่าน้ำสำหรับดื่มสำหรับในทานนั้นในบ่อใหญ่ก็บอกเขียนประวัติน้ำสำหรับอาบ แต่ว่าน้ำไม่หยุดนิ่งไหลเรื่อย น้ำไหลซึมมา แต่สำหรับที่ถ่ายนั้นอีกมีอีกทางหนึ่งต่างหากเป็นทานเล็กๆไม่ใช่ทานใหญ่ มันไหลผ่าน มีเหมือนกับใครเอาไม้มาวางไว้สองสองแผ่นกระดานใหญ่สองแผ่นถ่ายลงล่องแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำกระแสน้ำนั้นจะไม่ไปรวมกัน รู้สึกว่ามีความสุขมาก หลังจากตัดสถานที่เสร็จ ก็เริ่มบวงสรวงและชมนมเทวดา เมื่อเสร็จแล้วก็ทำวัดสวดมนต์ บทที่ลืมไม่ได้คือ ก็คือกรณีบทเล็กแต่กับเมตตาจิสัปโร พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมานั่งเล่นข้างนอก มองดูต้นหญ้าต้นไม้ ต้นเตียงต้นรังมีแต่เตียงรังเท่านั้น ดาดาดไปหมดมองไปทางไหนเห็นไกลสุดหูตาไม่ไม่มีป่ารกเตียนหมดแต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเสือกับช้าง แต่ความจริงจริงเสือนี่ไม่อยากเห็นเพราะเห็นที่ไรเสืออารวาสทุกที แต่บางครั้งเสือก็ดี แต่ความดีของเสือตอนเสือหัวเราะเนี่ยน่ากลัว เห็นฟันขาวก็ไม่แน่ใจว่าแกจะหัวเราะดีใจ เพราะว่าอยากจะได้กินเรา หรือว่าหัวเราะชอบใจก็ไม่ทราบ แต่สำหรับช้างนี่ดีมากจึงได้นึกในใจและพูดกันทั้งสามองค์ ว่าเอแถวนี้มีพวกพ่อปู่หรือเปล่านะ ถ้ามีคณะพ่อปู่อยู่เราจะสบายใจมากไม่อย่างน้อยที่สุดพ่อปู่เคยให้ป้องกันอันตรายกับเรา อีกองค์หนึ่งในคณะก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นถ้าพ่อปู่มีในสถานที่นี้ก็ขอเชิญให้พบหน่อยก็นั่งคุยกันไปสักห้านาที เสียงใบไม้เกลาเกลาเกลาข้างหลัง หันไปดูปรากฏมีพ่อปู่มาประมาณร้อยเชือกเศษ เป็นช้างสีดอ นำหน้า นอกนั้นก็มาใช้พลางพังพังบ้าง ใช้พลางพลาพลายบ้าง อยู่ข้างหลังพอหันไปดูก็บอกว่าขอบใจพ่อปู่ที่เมตตาท่านหัวหน้าก็คุกเข่าลงชูงวงขึ้นแสดงความเคารพทั้งฝูงก็ทำเหมือนกันหมด ก็เลยบอกท่านบอกว่า ถ้าจะมีอันตรายขอท่านพระพรณะพระปู่มาช่วยด้วยนะมาช่วยป้องกันปากถ้ำด้วยฉันจะอยู่ในถ้ำถ้าหากว่ามีอะไรขัดข้องก็ขอโปรดสงเคราะห์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้นี้ไม่ต้องการ เพราะต้องการกินข้าวกับเทวดา ถ้าเทวดาไม่ให้กินก็ยอมอดตายพระปู่ท่านยืนฟังหูผึ่งนี่สักประเดี๋ยวหนึ่งท่านก็เทาลงชูงวงขึ้น ท่านท่านหันหลังกลับลูกน้องท่านทั้งหมดก็เทาลงไป แล้วก็ชูงขึ้นหันหลังกลับ ต่างคนต่างเดินไป พ่อปู่ใหญ่เดินคุมหลัง สักครู่ก็หายไป หลังจากนั้นมาพอค่ำก็เข้าเจริญกรรมฐานจิตใจเงียบสงบดีมาก การเจริญกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระเจ้าเคยบอกอันดับแรกให้แผ่เมตตาจิตก่อน แผ่แผ่เมตตาจิตไปทั่วจักรวาลทั้งปวงว่าเราจะไม่เป็นศัตรูของใครใครเขาจะเป็นศัตรูของเรานั่นเป็นเรื่องของเขา เราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งชาติทั้งโลกแล้วแผ่แผ่เมตตาเป็นทั่วหมดจิตใจก็สบาย หลังจากนั้นก็เริ่มระงับนิวรณ์นิวรณ์ทั้งห้าประการคือหนึ่งกรรมฉันทะสองพยาบาท สามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัย ทั้งห้าตัวนี้ต้องไม่มีในใจ ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาสิงใจเช้าอดข้าว ก็เป็นว่าเราก็ต้องคุมอารมณ์นี้ไว้ ไม่มันปรากฏขึ้น วิธีคุมอารมณ์มันก็ไม่ยากก็หนึ่งจับอนาปานสติ ก็ไม่แน่นอนนัก อนาปานสติเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวก็เผลอทางที่ดีที่สุดก็หาเพื่อนคุยเพื่อนที่จะมาคุยกับเรามีหรือไม่มีบางท่าน บางคราวก็มีมาในเมื่อท่านไม่มาหาเราเราก็ไปหาท่าน เพื่อนคุยอันดับแรกที่เคารพที่สุดก็คือพญายม อันดับแรกลงไปหาพญายมก่อน คุยกับท่านถ้าท่านว่าง แล้วก็นายบัญชี ถ้าไปดูการตัดสินของท่าน ดูคนที่คอยคอยถูกคอยการลงโทษ แล้วก็คอยการพ้นโทษ ดูไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเราจะไม่ได้ จะไม่ต้องไปอย่างเขา ถ้าบุคคลใดตัดจะตัดสินใจท่านถูกตัดสินให้ลงโทษ มีเจ้าหน้าที่คือนายนิรบาลนำไปก็ตามไปด้วยว่าเขาพวกนั้นไปลงนรกขุมไหน มีสภาพเป็นยังไง แล้วกลับมาก็ดูบุคคลที่พ้นโทษ ไม่ต้องถูกลงโทษ ไปสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นไหน มีสภาพเป็นยังไง แล้วเขาเขาให้คำเขาให้การกับพญายมว่ายังไงจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องโทษรวมความว่าอันดับแรกสำนักพญายมหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะท่านท้าวมหาราช หรือบริวารของท่านว่างๆก็เห็นท่านอยู่ใกล้ๆก็เลยมาคุยกัน การคุยทำให้ลืมอนิวรณ์5ประการ หรือบางทีก็ย่องไปสวรรค์ชั้นดาวดึง ไปคุยกับโยมบ้าง ไปพรมก็ไปคุยกับโยมบ้าง ครูบาอาจารย์บ้างเพียงนี้เป็นต้นเรื่องความการหาเรื่องคุยที่ก็ไม่ครบกับนิวรณ์ แม้จะไปพบนางฟ้าที่สวยๆก็ไม่ลืมตัว ว่าเราเป็นมนุษย์เขาเป็นนางฟ้ามันแต่งงานกันไม่ได้แต่นางฟ้าแต่ละคนท่านดีมีลีลาน่ารัก ไปถึงก็แสดงความเคารพในเมื่อเขาเคารพแล้วเราก็รักเขาแบบชู้สาวไม่ได้ อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะระงับอยู่วงวน ถ้าได้หาว่าจะมีคนถามว่า ถ้าไปไม่ได้ตามนั้นจะทำยังไง อันนี้ก็ขอตอบว่าถ้าไปไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นเหยื่อของี่บอนบ้างเป็นบางเวลา บางเวลาก็ชนะบางเวลาก็แพ้ถ้าไปได้คุยได้ตามนี้แล้วก็ไม่มีทางแพ้แน่ ความจริงถ้าเราอยู่เฉยเราแพ้ ถ้าเราหาเพื่อนคุยที่เราไม่แพ้ ถามว่าจะคุยเรื่องอะไร ก็ตอบตอบว่าถ้าไปสวรรค์ แล้วก็เรียกเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างทีละองค์สององค์แล้วท่านมาหลายองค์ มานั่งคุยกันถามว่าเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านทำยังไงถึงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ ท่านก็ให้ดูภาพเดิมแต่ละองค์ก็มีบาป เคยทำบาปมามากเหมือนกัน แต่รวมเวลาเดียวกัน ก็ทำบุญทางกุศล เหมือนกับบรรดาประชาเหมือนกับบรรดาประชาชนทั้งหลายเดี๋ยวนี้เหมือนกัน ความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏความชั่วคือบาปความดีคือบุญ แต่ว่าเวลาจะตายจิตนึกถึงบุญก่อน นึกถึงทานการบริจาคบ้าง นึกถึงพระที่เคยบูชาบ้าง นึกถึงการใส่บาตรแก่พระสงฆ์บ้างนึกถึงการไหว้พระบ้าง นึกถึงการงานก่อสร้างบ้าง อะไรก็ตามย่างได้อย่างหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่เป็นบุญก็เข้าสิงใจเมื่อสิ่งที่เขาเป็นบุญเข้าสิงใจ ตอนนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทท่านเลยบอกว่าเมื่อตายแล้วบุญก็พามาก่อน แต่ว่าถ้าผมเผลอ ไม่ทำบุญต่อ เมื่อหมดบุญบุญแล้วผมต้องลงนรกผุมนั่นผุมนี้ แต่ผมไม่ยอมแล้ว ก็รวมความว่าเป็นวิธีการหนีนิวรณ์นี่เราก็อย่างย่อๆนะ เวลาเหลือสิบนาที ต่อมาอีกสองสามวันทุกวันก็ออกเดินจงกรมเดินจงกรมก็คือเดินธรรมดานี่เองไอ้ต้นมันต้นป่ามร่มรื่นมันน่าเดินเที่ยวเดินไปไกลๆเดินแก้เมื่อยเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปจากไม้ต้นนั้นต้นน้นต้นไม้ต้นนี้ ถึงต้นโน้นต้นโน้นถึงต้นนั้น จะไกลแสงไกลขนาดไหนก็ไม่มีการรบกรุงดัง ไม่มีป่าชัดมีแต่ต้นเต็งรัง เต็มแถวยืนเป็นแถวแนวไปหมดปรากฏว่ามาวันหนึ่งอยู่ได้ประมาณห้าวันเมื่อขณะที่เดินจงกรมไปคำว่าจงกรมมันเดินแบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ค่อยยกเขาย่างนะไอ้แบบค่อยๆยกค่อยๆย่างนี่ก็เป็นเกณฑ์บังคับ ถือว่าเป็นการฝึกเบื้องต้น แต่ีนการฝึกขั้นปลายนี่เขาใช้เดินธรรมดา เดินธรรมดาให้ใจมันพร้อมไปกับเท้า ใจคิดถึงได้ของความดีให้พร้อมไปกับเท้าที่ลง เมื่อเดินไปก็ปรากฏว่า พบพระองค์หนึ่งสูงใหญ่ห่มจีวรสีกลัก มีย่ามหนึ่งลูก มีบาทหนึ่งลูก มีไม้เท้าหนึ่งอัน ไม้เท้าคือไม้ท่อน ท่านเดินสวนทางมาไอ้ความรู้สึกมันจะหลอกหรือไม่หลอกก็ไม่ทราบ ความรู้สึกก็นึกว่าพระองค์นี้คงเป็นพระมหาพระมหากษัตริย์จิตมันมีความรู้สึกกันเองพอจิตนึกอย่างนั้นเสียงท่านบอกมาบอกใช่แล้ว คิดถูกแล้ว ตกใจ เพียงแค่เราคิดท่านบอกว่าใช่แล้วถูกแล้ว ก็นั่งลงกราบท่าน ท่านก็นั่งลง ถามว่าพระคุณเจ้ามายังไงขอรับ ท่านก็บอกว่าก็มานี่ก็จะมาเตือนนะสิ เห็นมาทุดงแบบฉัน ฉันก็พระชอบทุดง เธอ ก็ชอบทุดง จะได้เล่าเรื่องทุดงให้ฟังสักหน่อยให้ท่านเล่าให้ฟัง แต่ว่าท่านไม่เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟัง เพาะว่าการทุดงต้องฝึกเข้านิโรธาสมาบัติ พอใช้คำว่านิโรธาสมาบัติแล้วก็ตกใจ คิดว่าคนอย่างเราไม่สามารถจะทำได้ ถ้าบอกคุณอ่านแต่หนังสือไม่เข้าใจ อาจารย์คุณก็ไม่สอน สอนแต่พระสมาบัติ แต่ความจริงพระสมาบัติกับนิโรธสมาบัติมันก็คล้ายคลึงกัน แต่ว่านิโรธสมาบัติเราจะกำหนดเวลายาวหน่อยพละสมาบัติเข้าตามเวลาออกตามเวลาเล็กน้อย นิโรธะแปลว่าดับ สมาบัติแปลเข้าถึงเข้าถึงความดับทุกขเวทนา นิโรธสมาบัติก็เขามีจิตบังมีเขตบังคับว่าต้องใช้ฌานสี่เป็นพื้นฐานแต่พวกคุณเองก็ชะนาญฌานสี่มาแล้ว ก็ไม่มีอะไรหนักใจ แต่ที่ผมพูดนี่คุณหนักใจเพราะาคุณไม่เคยทำไม่ไม่เข้าใจมาก่อน แต่ที่คุณทำทันอยู่นั่นแหละมันก็เป็นนิโรธสมาบัติอยู่แล้ว แต่ใช้เวลาน้อย ใช้เวลาเป็นสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้าง ขณะที่นั่งไปมันไม่รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยจิตสว่างโพลงอย่างนี้ก็เป็นนิโรธาสมาบัติจะติด จิตต้องตั้งไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะ คือว่าหนึ่งจิตตั้งไว้โดยเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง จิตแยกจากประสาทเด็ดขาดไม่รู้เรื่องของร่างกายเป็นชั้นสี่ อย่างนี้เป็นนิโรธาอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเมื่อจิตเข้าชั้นสี่แยกจากจากกายแล้ว จิตจะรมมีความสงัด หลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปในภพต่างๆ ไปสวรรค์บ้างไปพรหมโลกบ้างปณิพานบ้างพ้นไปซะจากร่างกาย ไม่รู้สึกปวดสุกเมื่อยมันก็เป็นนิโรธสมาบัติเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ว่ากำหนดเวลา ว่าเราจะใช้เวลาทั้งสามวันหรือห้าวันหรือเจ็ดวันหรือเก้าวันหรือสิบห้าวันก็ตามใจชอบเลยถามท่านว่าถ้าอย่างนั้น ลาออกจากนิโรธาสมาบัติแล้วจะต้องเหาะไป ไปบิณฑบาตท่านบอกว่าไม่จำเป็นเพราะคุณยังเหาะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเหาะถึงแม้ว่าเหาะได้ก็ไม่จำเป็นต้องเหาะไอ้ที่เขาเหาะไปแบบนั้นเขาจะปลดคนจน คนไหนที่ยากจนมากถ้าว่ามีศรัทธา ถ้าใส่บาตรกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเพียงครั้งเดียวในชีวิตเขาจะเป็นมหาเศรษฐีภายในวันนั้น แต่นี่เราเข้าเพื่อเราเองไม่จำเป็นเหาะไปพอหลังจากคุณออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว เทวดานางฟ้าก็จะเลี้ยงเองเวลานี้เทวดานางฟ้าท่านพร้อมแล้วท่านตั้งแต่พรหมลงมา ก็หวังในวันดาพวกคุณทั้งสามองค์ หวังว่าต้องการให้คุณทั้งสามองค์เข้าในโรธสมาบัติถามว่าท่านทำบุญแล้วท่านยังมีผลเป็นยังไงท่านบอกว่าถ้าทำบุญกับพวกคุณแล้วจะมีรัศมีกายสว่างขึ้น เทวดากับนางฟ้าและพรหมก็มาเช่นเดียวกัน ใครมีรัศมีกายสว่างมาก คนนั้นมีรัศที่เรียกว่ามีบุญมากมีบุญญาธิการมาก ก็เป็นว่าท่านก็แนะนำว่าวิธีการไม่มีมาก ใช้ตามแบบที่คุณทำอยู่แล้วถ้าอันดับแรกคุณซ้อมน้อยๆก่อน จับตั้งแต่หัวค่ำยันสว่าง เพื่อเราจะไม่ถอนสมาธิตั้งใจไว้กำหนดเวลาไว้ ถ้าแสงอรุณขึ้นเมื่อไรให้จิตตกทันที หรือว่าเราจะใช้สองวันสามวันก็ได้ อันดับแรกที่แรกๆเอาแค่น้อยๆก่อน เข้ากันทุกวัน พอถึงตอนเย็นพับอาบน้ำเอาท่าเส็จเข้านิโรธสมาบัติ เป็นนว่าใช้สมาบัตินิโรธนิโรธสมาบัติตอนกลางคืนกลางวันนอนกลางวันกินข้าวเวลาเดียวเทวดาเลี้ยงแล้วเราก็นอน ใช้อย่างนี้สะดวกดีหรือถ้านานๆนะเข้าถ้ารำคาญวันเดียวไม่เอาลองสองวัน ลองสามวันลองสี่วันลองห้าวัน ลองเจ็ดวันก็ได้ ตามใจชอบ ก็ยอมรับท่าน ว่าอย่างพวกผมสามองค์เนี่ยทำได้เนยครับ ถ้าบอกว่าอย่าย้ำสิ ฉันพูดแล้วต้องเป็นตามไปตามนั้น ถ้านบอกถ้าอย่างนั้นฉันก็จะกลับพนะฉันหมดห่วง ที่มานี่ห่วงเพียงเท่านี้สงสารเทวดานางฟ้าท่านพร้อมอยู่แล้ว พวกเราก็มีความรู้ใหม่ ว่าการเข้านิโรธสมบัติก็ไม่จำเป็นต้องเจ็ดวันสิบห้าวันเสมอไป ก็เรียกว่าเข้ากันทุกวัน แต้มันก็ดีที่สุด พอพบค่ำปั๊บอาบน้ำสัมท่าเสร็จทำวัดสวดมนต์เสร็จทำวัดสวดมนต์ก็ใช้เวลาไม่มาก ก็เริ่มเข้านิโรธสมาบัติ จับพับจับอนาปานุสติ ก็ไม่ต้องใช้เวลามาก ใช้เวลาเพียงครึ่งนาทีจิตก็เข้าถึงฌานสี่เต็มกำลัง ในตอนต้นก็ตั้งอารมณ์เฉพาะจุดก่อน หลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปตามพพต่างๆ ตั้งใจว่าถ้าสว่างจะให้จิตตกจากสมาธิ พอที่เราเที่ยวเพลินไปพอจะสว่างเทวดาก็เตือนว่าสว่างแล้วครับ หลังจากนั้นลงมาเทวดานางฟ้าก็มาใส่บาตรคราวนี้ถ้าไม่แต่งตัวเป็นคนแล้วท่านมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามีเครื่องเต็มยศออกมาเลย ท่านมากันมากข้าวที่ท่านใส่รู้สึกว่ามาก แล้วกินพอดีหมด ไม่เหลือ ก็ลงความว่าทำแบบนี้ตลอดมาตั้งแต่ต้นเดือนหกข้างขึ้นจนกระทั่งถึงเดือนแปดข้างขึ้น พอขึ้นถึงขึ้นไปข้ามเดือนไปก็เดินทางกลับ การเดินกลับทางกลับบรรดาท่านพุทธบริษัท เขตนี้ทราบภายหลังว่าเป็นเมืองขอนแก่น จากเมืองขอนแก่นมาถึงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เวลาเนี้ยถ้าเดินกันจะต้องถึงเดือนหนึ่งเดือน แต่ว่าพวกเราใช้เวลาเดินแค่สามวัน วันแรกก็ซื้อเดินมาเรื่อยๆในป่า วันที่สองก็เดินมาเรื่อยๆตามธรรมดาธรรมดาก็คือก็หลับตามทางปักรถพอคืนที่สามปรากฏว่าตื่นขึ้นมาอยู่หลังวัด ไม่ทราบมาได้ยังไง ก็ตกใจ ถามท่านอินทกะว่าทำไมจึงมาถึงได้เร็วอย่างนี้มันมายังไงเมื่อคืนนี้หลับ ท่านบอกว่าโยมคุณท่านเกรงว่าคุณจะเข้าพรรษาไม่ทัน ท่านเลยใช้อำนาจเทวานุภาพบันดาลให้มาอยู่หลังวัด ก็กราบท่าน เมื่อกราบนันที่ว่างก็ปรากฏพระองค์ท่านขึ้นมาพอดีท่านบอกคุณทำอย่างนี้ให้ดีทุกปีนะ โยมจะดีใจมากเทวดาและนางฟ้าเขาดีใจมากอรบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นว่าเมื่อกลับถึงวัดแล้วเข้าพรรษา เวลานี้เวลาเหลือเพียงสี่ิบวินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี